albarka na litinin takwas da wata na Rajab hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 30 daidai da wata na daya watan Yunayir miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'u wad dawa na malamin musulunci eh, abi abdullah eh, al-ma'ruf ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala Awannan wannan masallaci mai tarin albarka na al-furqan eh, a wannan unguwa mai tarin albarka yau za mu tashi halka ta uku kuma darasi na na uku muna daidai gabar da malam yake fada yace faqad فأخبر أن الجهل داء دا وأن شفاءه السؤال أكني؟ ما شاء الله منكرنت أي آير وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء فقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ما ليكي وقد أخبر سبحانه anil qur'an annahu shifa hakikan Allah subhanahu wataala sarki ya tabbatar masa ya bada labari anil qur'an game da sha'ani na alqur'ani mai girma annahu shifa cewa shi alqur'ani waraka ne mai abun da kansa Allah subhanahu ta'ala shine wanda ya bada labari da kansa yake cewa alqur'ani waraka ne faqala ta'ala sai Allah madaukakin sa yake cewa walau ja'alnahu qur'anan da mu su Allah mun ga dama muka sanya wannan alqur'ani ajamiyan da yare na ajamanci wanda ba larabci ba laqalu da kafirai sun fada ko masu inkarin addinin musulunci sun ce laula fussilat ayatuhu me yasa dan mi ba a bambanta ayoyinsa ba ba a rarrabe ayoyin shi alqur'anin ba ajamiyun wa arabi a sanya wani sashe ya kasance da yaren ajimanci wani sashe kuma ya kasance da yare na na larabci sai Allah ce kulka ce da su huwa lil ladina amanu shi fa alqur'ani ba can yare ba ake yi a'a lil ladina amanu na waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala ne duk wanda yayi imani da Allah kowane irin yare yake magana da shi to alqur'anin nasa ne ba kasancewar ku ba larabawa kadai eh, shi zai sanya shine sikimar sanya alqur'ani ya kasance balarabi a'a ba wannan shi bane Allah ya kalla abinda Allah ya kalla mun bayani cewa saboda lugha ce ta fasaha akwai akwai abin da ake kira fasaha a ciki tana tattare da balagat shi yasa malaman balaga suka rubuta littafai akan albalagatul qur'aniyya qur'ani yana cike da balaga yadda za a yi magana kuma sai a ja hankalinka eh, akwai asalib albalaghiyya fil qur'an mutanawwi'a wani uslubi zaka ji an ce maka uslubi ne intiqali ana take wani zance kai tsaye sai Allah ya katse wannan zancen sai a kawo wani zancen kuma sai an je gaba sai a karbo wannan zancen ba abin da ke da yake da irin wannan eh, fasahar sai larabci shi Allah ya istimali da ya istimalin abun nan eh, yayi amfani da harshen larabci kasance kasance harshen alqur'ani mai girma salati hudan eh, shi alqur'ani gaba ɗayan sa shari'a ne gaba ɗayan alqur'ani watan shari'a ne eh, alqur'ani shi dukkanin sa shari'a ne sannan Allah ce wa shifa kuma waraka ce eh, alqur'ani waraka ce da rashin lafiya na zuciya da kuma rashin lafiya na gangar jiki wa qala Allah yake cewa wa nunazzilu min alqur'ani muna sabkarwa daga alqur'ani ma huwa shifaa'un abunda yake waraka wa rahmatul lil mu'minin sannan kuma shi alqur'ani rahma ce wa masu wasu imani malace wa min mina da Allah ce wa nunzilu min alqur'ani wannan mimkin malace eh, ha huna li bayanil jins la litab'id wannan wannan min anan tana bayanin jinsi ne kusa akwai abu akwai irin eh, min aljinsiyya irin la aljinsiyya misali sai ka ce la rajula fi dari nan la nafiya lil ce la rajula fi dari ba jinsin namiji a cikin gida kallar namiji babu amma ji akwai mace a ciki wannan shi ake ce ma la annafiya lil jins ko mun fahimta la annafiya lil jins in kace lamra'ata fi dar ba jinsin mace a cikin gida amma ji akwai wasu mutane akwai wasu halittu daban akwai mutane amma jinsin mace babu wannan ta kore to ma wannan min huna tufid watan tufid bayan jinsiyya ai kulluhu ci gaba da alqurani baki daya ba wani sashen bane yake waraka ai gaba ɗayan alqurani shi jinsin qur'anin gaba sa watan waraka ce malai ce lalit ba tana tab'idi bace kamar at-tab'id abin da ya shafi tana tana kebance wasu ababe ba ta kebancewa bace fa innal qur'ana kulluhu shifa Eh, malike cewa alqur'ani dukkanin sa shifaa'un waraka ne alqur'ani gaba sa waraka ne kama qala fil ayati al-ukhra da Allah ya faɗa aya ta daban fa huwa shifaa'un lil qulubi min da'il jahli wash-shakki war-rayb shi alqur'ani shifaa'un waraka ce lil qulubi da zukata alƙulub jam'u qalb alqur'ani waraka ce da zukata min da'il jahl daga rashin lafiya na na jahilci ashe duk jahilcin mutum duk satarcin mutum in ana karanta masa alqur'ani to zai samu waraka shi yasa Allah yace Allahu nazzala ahsana hadith kitaba Allah shine wanda suka da mafi kyakkyawan labari sai ni wani irin littafi ne wanda a cikin sifarsa takshairu min ujuludil ladina amanu zukatan ayatan eh, fatin masu imani suna yin laushi sannan kuma tun a al-anfal yace wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana ana ƙara karantawa in akwai imani da mutum yana ƙara samun imani ne ina fatar mun fahimta shi sa lokacin da suka Qurayshawa suka suka fiddo khatibikin su suhayi akan yazo ya yayi yayi munazara da Annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya karanta masa alqurani sai ya koma yace bai da abin fada yace wallahi wancan zancen ba tsara shi ba na mutum bane ba mutum bane yafi karfin hankalin mutum duk shi yasa Allah subhanahu wataala ya tahaddi wa kafirai quraishawa cewa eh, in suna iyawa fa'atu bi ashri bi ashri ayatin min mithlihi kuzo da aya goma in kuna iyawa aka yi goma ba su iya ba qur'anin Allah ya ce ku zo da shi ba su iya ba sai Allah ce kai aya ɗaya su kawo ba su kasa sai ce kullu inishtamati al-insu wal jinn على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا da za a tara masu fasahar duniya aljanu da mutane Allah ce ba za su iya kawo kwatankwacin ba kawo Qur'ani ba kwatankwacin sa ba za su iya ba haka shi alqur'ani wato waraka cewa alqulub zukata duk wata zuciya da take da matsala to ana karanta mata qur'ani ne sai ta samu ta samu waraka da ikon Allah subhanahu wataala washak aka qur'ani yana magance rashin lafiya ta shakku kwankwanto warraib da kuma abin da ya shafi wato kwankwanto a cikin a cikin da yake abu ne matsala ta ta zuciya da shakka da jahilci duka qur'ani yana magancewa sai ce falam yunzilullah falam yunzilullah الله سبحانه وتعالى من من السماء Fattu, a'amma wala anfa'a wala a'azama, wala anja'a, fi izalati ad-da'i min al falam idan kaga an kawo lam abun karatun larabci tufidun nafai tana amfanin korewa ce harfin nafi ce shi yasa Allah ce lam yalid wa lam yulad shi Allah ba a haife ba kuma bai haifa ba ya kore gaba dai haihuwa Eh, tufid tufid eh, an-nafi al-abadi anan ko mun fahimta har lan tufid an-nafi ce shi yasa in shiga cikin fi'ili mudari take daure sa lam idan ta shiga cikin fi'ili mudari sai zamanto majzumun bi bilam mun fahimta ko shi shine malaki cewa falam yunzilillah nan yunzil sai ce yunzilillah dalili litiqa'u sakinaini eh lam kamata ya ce ta dauki dauri sukuni to kuma ga sukuni nan kuma ga sukuni a farkon Allah daga ba zai karantu ba ayyat ta'arud an iltiqa'u sakidaini sai kai mata kasara ga ce falam yunzilillah falam yunzilillah subhanahu wa ta'ala shifaan qat amma wala anfa wala a'zama wala anja fi izalati da'i min alquran da dai Allah subhanahu wa ta'ala bai sabkar da shifa'un wata irin waraka wata waraka ba qat da dai wanda wannan waraka am ta hade wala anfa'a kuma take da amfani wala a'zama take da girma wala anja take da ƙarfin tasiri shine anja take da tasiri ƙware da gaske fi izalati da'i agun gusadda cuta min alqur'ani fiye da alqur'ani ma'ana ubangiji subhanahu wataala a cikin warakar da yake sabkarwa magani da Allah yake sabkarwa tunda Allah baya sabkar da cuta sai da maganinta a cikin dukkanin waɗannan magunukan ba wani magani da yake ga magari magani na komi sha kundu sannan kuma wannan maganin ya hade komi da komi kuma yake da girma da karfin tasiri da wanda yayi amfani da wannan magani kamar da mutun yayi amfani da alqur'ani mai girma shi alqur'ani shine shakundu a wajen a wajen magani malai ce wa qad sabata fi sahihaini ya tabbata a cikin as-sahihaini littafin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim alaihi ma rahmatullahi ta'ala min hadisi Abi Sa'id daga hadisin Aba Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa arda qala yake cewa in talaqa nafrun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi safratin safaruha wasu daga cikin sahabban manzon Allah in talaqa sun tafi nafarun wasu jama'a idan ga ce an-nafru ana nihin wato jama'a daga cikin sahabban annabi sun yi tafiya fi safaratin a cikin wani bulaguro wanda safaruha suka yi ta hatta nazalu ala hayyin suna tafiya, ga su a hanya suna tafiya har sai suka zo ala hayyin akan wata kabila ala hayyin akan wata kabila min ahya'il arab da wata kabilun larabawa suna tafiya suka zo da wata kabila daga cikin kabilun larabawa fastadaf fastad fastadafuhum sai suka nemi da su sabke su a matsayin baki su shine istidafa ka sabke mutun ya zai bakunta a gunka shine al istidafa eh adan domin ad shine bako mustadif kuma wanda ya sauke bako mustadif wanda wanda ya sauke bako to fastadafuhum sai suka nemi da su sauke su a matsayin baki su ba su hurin kwana har gari ya waye fa abau an yudayyifuhum sai suka ki da su ba su gurin gurin kwanciya balantana su taimaka musu da da ni da abun da za su ci ba ko za su sha domin bako yana da haƙƙi akan wanda ya sauka a agunsu malai sai da bitin faludi ghasayyi faludi ghasayyi zalika alhayy aba sayyidin khudri yake cewa sai kunama ta halbi shugaban wannan kabilar faludi ga sai kunama ta halbi shugaban wannan kabilar fasa'aulahu bi kulli shay'in sai suka yi masa duk abin da ya kamata a yi don ya samu lafiya la yanfa'uhu shay'un ba abin da ya amfane sa duk abin da aka yi na ga ya samu lafiya to abin ya tutura bai same ta ba faqala ba'duhum sai wasu daga cikin su suka ce law ataytum ha'ula'ir rahat me yasa ba za ku je ma wa'ancan arrahatu ba wa'ancan jama'a idan kaji an ce arrahatu, eh, abinda ba su kai goma ba duna al'ashar jama'a da ba su kai goma sai a ce musu eh, arrahat in sun kuce kuma goma sai su zamanto ko annafar ko kuma su zamanto ko su zamanto mi eh na'am in suka huce goma ko alwafdu eh na'am ko aljama'a ko bakin da suka zo suna idan sun sun wuce goma sai kira su da alwafdu alwafdu in sun wuce goma to malike cewa eh, abasi dake cewa eh, law ataytum haula'i suka ce ina ma kun zo ba wa'ancan jama'a da basu kai goma ba alladhina nazalu wal suka zo suka sabta abunku har kuka kore su la'allahu an yakuna inda ba'dihim shay tayu wata kila ta ayu la'alla litaraji watakila an iya samun wani abu na magani abun wasu daga cikin su basu yi wasa ba saboda ogan su ne aka ya samu matsala shugaba ne gaba daya fa atawhum sai suka zo musu faqalu sai suka ce ayyuhar rahat ya ku wa'annan tawagar inna sayyidana lodiga lalle mu mu shiga cikin wata jarabawa ta kunama ta halbi shugabanmu wasa'ina lahu bi kulli shay'in kuma mun iya kokarin mu dan samar masa da lafiya amma abun bai yi ba la yanfa'u ba abun da ya amfana da shi fa hal inda ahadikum minkum min shay shin ko an iya samun wani abu na magani daga ɗaya daga cikin ku fa qala ba'duhum sai wani daga cikin su yace nan fa qala ba'duhum wani daga cikin su yace wallahi na'am eh yace kware daga sai ko ba magani ba yace akwai mai magani amma wallahi inni la ulqi yace ni kan bazan je ba ita wada walakin wallahi istadafnaku falam tudayifu da dalili saboda mun nemi ku sauke mu a matsayin baki ku kake to tunda haka ne cin tuwon kishi yaran ko ne e kamatu dinu tudami yadda kuka wannan ma za mu za mu rama magani kan akwai mun nemi ku sabikar da muku kuka kiya da haka fama ana biraqin hatta lula na ju'lan ni bazan je in yi yi masa magani ba face sai kun sanya mana wata jinga sai mun yi jinga da ku tunda dai kun kiyi mana ku saukar da mu dan Allah yanzu kan bukata ta kama mu ma za mu sayar da farashin mu ko mun fahimta fasalahu ma ala qati'in min al A yake cewa sai suka yi sulhu suka daidaita da su akan wasu eh, qati'in min al-ghanam wasu garge na na awaki ko na tumaki fantalaka sai wannan mutumin ya kama hanya ya tafi yatfulu alaihi yana tofi a kansa yana tofi shine yatfulu alaihi yana tofi a kansa wa yaqra yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin eh, yana karanta suratul fatiha kenan faka annama nushita min iqa min iqalin aba sai dake cewa kamar dai an banye sa daga daga baibiya shine faka annama nushita min iqalin kamar dai an banye sa daga wata da da yana cikin ciyon kamar wannan kullin bude shi ne akai sai ya warke fantalaqa yamshi wa ma bihi qalaba sai gashi kawai ya timirbi ya tashi yana tafiya wa ma bihi qalaba ba wani ciwo ta tare da shi ya an yi mi an yi magani kenan alqur'ani ya mi yayi aiki fa awfahum ju'lahum sai suka tika suka musu alkaud suka yi na jingar su alladhi salahuhum alayhi war suka yi yarjejeniya akanta fa qala ba'duhum yana zawwa ga tumaki yazo da su ya da shi kadai ya dawo da tumaki abokan tafiya suna ganin haka sai suka ce to tunda haka ne iqtasimu araba eh kada a je gaba ta zan matsala araba ba kowa nashi kowa ya rike nashi ko kun fahimta fa qala alladhi raqa sai wanda yayi ruqyan yayi karatun yace shi wanda yaje yayi wannan karatun sai yace la naf'al ba za mu aikata ba rabokan ba za mu raba ba hatta na'ti annabi sallallahu alaihi sallam fa nadhkura lahu alladhi kana har sai mun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam. mu shi labarin abin da ya faru fananzura bima ya'muruna e eh, fananzuru bima ya'muruna sai mu diba mu jira da ni manzon Allah zai umarce mu ni annabin Allah zai faɗa akan abin da muka yi tunda wannan abu ne da muka yi wanda ba shawarar annabi a ciki ba kuma bai yi wa gare mu mu masu imani mu yi abu gaban kanmu wannan abun bai halitta gare mu to face sai mun je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam Aga in yanzu ne ai tuni ake sama da fadi da abun ko <laughs> tuni ake sama ba ma zantar shugaba ba a zantar shugaba aga suna kimanta ni shugabanci wannan hadisi na kata da mu kimanta shugabanci da muhimmancin sa a san cewa in aka sanya mutun jagora ba a banza bane ba a jagoran tafi na je kana yi mallan ga sunan wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakaru lahu zalika sai suka bayyana manzon Allah labari mu fa mun tafi a kabila kaza mun nemi musu sabkar da mu suka kiya wannan ya sanya muka zo bakin gari muka zauna kaji kaji abin da ya faru suka zo da bukata muka ce mu ko ba za mu yi ba tunda ba su mana mu ba za mu yi ba sai sun ba mu sai an yi jinga wannan ne yasa sai muka je kuma ga abin da na karanta kuma Allah ya ba su lafiya fa zakaru lahu zalika suka bayo manzon Allah labarin duk abin da ya faru tun daga farko har ƙarshe kuma an ce a raba ma suka ce ba za a raba ba sai an zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai annabin Allah ya ce wa ma yudrika annaha ruqya ya akai kasancewa fatiha tana warkarwa shine ma'anar wa ma yudrika annaha ruqya waye karantar da kai ya akai ka gano cewa tana warkarwa thumma qala sai manzon Allah yace ad asabtum haqiqan kun yi daidai haka da kuka yi kun kyauta eh haka da kuka yi cintuwan kishiyaran ko ne haka da kuka yi kun kyauta iktasimu quraba kayanku wadribu li akum sahama ni ma afiddu minna wa kasam mun fahimta ko yace ad asabtum kun kyauta iktasimu kuje ku raba amma wadribu li ma'akum sahma dabi eh, ma a fiddo min nawa kason a cikin a cikin wannan kuma suka fiddo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasa kason wannan hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim su fitar da shi wanda wasu da cikin malaman ruqiya suna ladewa ta wannan hadisin suna yi da suke so suna ladewa bayan wannan hadisin suna suna suke so eh, alhali wannan hadisin na karantar da mu cewa Eh, ita ruqyan kanta ba ta yin tasiri sai da sai da ikhlasi sai an yi abun dan dan Allah kuma farkon daman ba kudin bane aka sa gaba yasa wasu malamai suna ganin kuskure ne dan zaka yi ruqya kace sai an baka kudi kuskure ne kuskure saboda hadisin Anas sai yake cewa duk wanda dan uwansa yazo gun taimako neman taimako gunsa sa ya taimaka masa inda halin taimaka masa annabin Allah ya ce taimaka masa man istata an an yanfa'a akahu falyaf'al duk wanda yake da damar taimakon dan uwansa manzo Allah ce yake duk wanda ke da dama in dama ta samu taka taimaka ma dan uwanka to annabin Allah ya kake wasa da wannan damar taimaka masa domin inna Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana cikin taimaka ma bawa matukar bawa yana cikin taimakon taimakon dan uwansa eh, sannan kuma wannan hadisi yana nuna cewa eh, ba laifi idan kai aiki irin wannan na ruqiya aka doki a baka baka karba amma tun farko ayi jinga ya saba manhaji kuma wani bincike da malamai suka yi shine kaf cikin sahabban annabi baki da sallallahu alaihi wasallam ba wani sahabi da ya dawo gehe ibra ta shi sana'a da ruqiya babu babu kaf sahabban annabi ba wanda ya gewa ko koma gehe yace shi shi yanzu kawai bai bai da shago kawai ruqiya zai dinga yi ku zo a dinga bugan hancin ku babu shi saboda ai yanzu kusan ta komo bugan hanci ake yi a zo ayi jinga da kai karatu ɗaya biyu abun bai kuma bai yi ba daman hadafin ba Allah bane ke ciki so ake a tara kuɗi shi yasa wani lokacin sai a tayi babu tasiri ba ta tasiri duk abun da aka kulla ba dan Allah wallahi ba zai tasiri musamman harka ta alqurani idan kana son ka ga eh, sha da warkewa to ya zamanto abun dan Allah ake to Allah ya taimake mu da yi dan shi Allah ya taimake mu da yi da shi malaka faqad hadha da haqiqan wannan magani eh, asara hadha dawa'u fi hadha da wannan maganin yayi amfani yayi tasiri a cikin wannan rashin lafiya sai da aka karanta masa Fatiha kuma gashi ya ya samu sauki kamar an bude kamar an bude mi eh, igiya kulli na kai da igiya kamar an bude haka ya tashi na tafiya wa azalahu kuma wannan maganin ya gusar da wannan rashin lafiyar ta ta da ta cije sa ka allam yakun kamar dai bai taba kasancewa ba kamar dai bai taba kamuwa da rashin lafiya ba malai ce wa huwa ashalu dawa wa aisaruhu yin magani da alqur'ani ko neman waraka ta hanyar alqur'ani shine ashal mafi sauki magani sanan wa aisaru kuma fi saukin da kamata mutum su rika alqur'ani in zaka rika to malam baka bukata sai ka ta fama da da ganin doktoci saboda akwai duk abin da kake tsammani na rashin lafiya to wallahi alazim akwai maganin sa cikin alqur'ani alimahu man alima wa jahilahu man jahila eh wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba amma warakakan akwai a ciki Malam yace walau ahsana Abdul at-tadawi bil fatiha lara'a laha ta'thiran 'adiba fi shifa walau ina ma a ce ko da za a ce bawan Allah zai kyautata at-tadawiyin magani bil fatiha ta hanyar karanta fatiha lara'a laha ta'thiran 'ajiba bala ce da kaga abin mamaki kware da gaske fi shifa'i wajen warkarwa da a ce mutun zai rike fatiha ya dinga magani da ita to da kaga abin mamaki a cikin a cikin wannan karatu yace wa makastu bi makkata yace na zauna a makka mun karanta a tarihin sa akwai sa da zuwa yawan zuwa aikin aikin haji yana yawan zuwa aikin haji kuma akwai asrar kware da gaske daga cikin sirrin zuwa yawan zuwa aikin haji suke yi su magabata saboda canne gindin maganin yake eh canne gindin maganin yake za su je su sha su sha ruwan zamzam su roki Allah kuma duk abin da ka sha eh, duk addu'ar da kai bayan ka sha ruwan zamzam duk abin da ka roki Allah to annabi ce ma'u zamzam lima shuribala da manufar da ka sha to da wannan abin zai tasiri akan ka in ka sha da niyyar ka hadace Qur'ani gwada ka gani za ka samu dacewa da ikon Allah in kuma kana son canji ya kwanta maka kana zago buga <laughs> shi ma za su kwanta <laughs> ruwan zamzam suna da amfani kware da gaske ai shi yasa a hadisin hadisin Imam al-Bukhari da ke cewa rahimallahu ummu Isma'il Allah ya ji uwar annabi Isma'il lokacin da ta ta gina wannan ta tare wannan ruwan yace ba din da ta yi wannan kokarin ba to da ruwan zamzam suke ta duniya baki daya sai Allah ya tsida su guri guda gari mai tarin albarka a wurin da in ka zo ka roki Allah ba shakka Allah ya karba Allah ya dace da mu yace to wa makastu bi makkata na zauna a garin makka muddatan tsawon lokaci ni, adwa yace kuma rashin lafiya suna suna samu na ina haduwa da jarabobi na rashin lafiya shi wa shi ibn al-qayyim al-jawziya yake bada labarin kansa yace ni da kaina na zauna a wasu shekaru a garin makka wannan nayi fama da rashin lafiya masu dindin yawa wala ajri tabiban kuma sai nayi nema ban samu magani ban samu doctor ba ba wani likita da na samu da zai kula da ni wala dawa kuma babu wani magani da aka nuna min da zan sha in warki babu doctor kuma babu magani kuma gashi yana fama da ni da rashin lafiya sai yace fa kuntu u'aliju nafsi bil fatiha yace abun mamaki sai in zauna in karanta wa kaina fatiha da ita nake wa kaina magani ce duk rashin lafiyar da ya taso min ina karanta fatiha da iko Allah sai na na warki duk rashin lafiya da zai taso min in na karanta fatiha to sai na gana sai na gana warki kuma ai ya fada a cikin littafin sa eh, madarijus saliki yake cewa eh, al-fatihatu ala shifa'in fatiha tana da waraka guda biyu tana waraka guda biyu yace shifa'ul qulub tana maganin zukata kuma wa shifa'ul abdan tana maganin jiki gargar jiki yace ita fatiha tana maganin duk wani rashin lafiya na zuciya hasada ce ita eh, ce zalunci ne cin hanci da rashawa ne son sabon Allah ne duk wata matsala ta zuciya girman kai ne da duk abin da ya shahi matsala ta zuciya yace ita fatihan tana warkar da shi sannan kuma duk wani rashin lafiya na gangar jiki dake hana wa mutum motsi ita ma fatiha tana tana warkar da shi yace kasiran ma asma'u sheikh al-islam ai eh, kasiran ma asma' sheikh al-islam yace so diwa nake jin malamin musulunci cewa da ibnu taymiya yana faɗa yace iyyaka na'budu tadfa'ur riya yace kaga karanta iyyaka na'budu yana tunkude yana maganin riya yi dan wani ya yaba ka mutun ya dinga karanta iyyaka na'budu wannan magani da yake wa mutun yi dan wani shi yaba kaga riya matsala ce ta ni ta zuciya to ta wannan ayar mala yace yana magance ka da yin aiki da wani ya yaba sai ce wa iyyaka nasta'in kuma tadfa'ul kibriya fadin iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako yana tunkuɗe girman kai yana hana mutun ya zama to me mai girman kai kaga ashe wannan mashin lafiya ne me mai girman gaske sai ce ihdinas siratal mustaqim kuma shifa'un minal jahl ihdinas siratal mustaqim tana warkar da mutun daga jahilci ce ai kadi saboda girman Fatihan nan fa a kullun so sha muku mutu yake dada da sallah kuma ga hadisin a karara annabi sai ya ce wani sahabi yace zan karantar da kai wani abu mafi alkhairi a rayuwa muka yawata sai manzo Allah kamar annabi zai fita yace kafin mu fita daga cikin masallacin nan zan karantar da kai wani abu mafi alkhairi a rayuwa annabi zai fita sai ce ya annabin Allah kunta za ku kanta da ni abin da yake mafi alkhairi sai annabi ke cewa ai nace fatihatul kitab as-sama'ul mathani yace al-tafi tafi duniya da shi fatiha malaman tafsir suka ce fatiha gaba fatihan nan gaba daya ta dunkula duk ma'anar alqur'ani baki daya duk ma'anar qur'ani a cikin fatiha alqur'ani gaba daya an yi resume ke shi ne a cikin fatiha a aya bakwai gaba daya qur'anin gaba daya wannan aya 1600 nan gaba da an dunkule su a cikin aya guda bakwai duka ya doke ta doke wa'annan ma'anar yasa ai Allah yake cewa qasamtu ssalata baini wa baina ibadi na raba sallah tsakanina da da bawana ga kana fada kuma Allah zai fada girma al'amarin kenan ko to kuma wannan ba ibnul qayyim ba anan tawo ma mujarrab wannan fatiha mun gwada magani da ita kuma wallahi da iko Allah an samu waraka kuma tawa mantawa watar malam jabir dan dana da dan dana khalifa yana fama da yawan masassara da rashin kullum ana likita malam sai ta kai sai ta kai na na kusa dora hannu saman kai ya a ƙarshe na karanta addu'a wadda wa nace to abinda za a kawo a karanta mai Fatiha da bakwai da yakini daga lokacin har yanzu ba ta saki kashi likita ba wallahi har yanzu ba saki kashi likita ba ba suka ce duk yaron da yake fama da irin irin su zawo mata muna misali ko kuma irin a ci dan waya na wahal da yaro malam samu ruwa farare tis eh wa'inda ruwa na famfo budo su ka zauna da ikhlasi ka karanta mai fatiha guda bakwai ka bashi ya sha kai wanka an huce wannan matsalar sai dai a komo wani zancin kar wani zancin ba dai shi ba wannan an huce shi eh kai ko yaro bai fa'inta karatu a kaga yaro bai fa'inta karatu to ka dinga karanta mai fatiha eh fatiha ka dinga karanta masa fatiha zazzabi mutun yake yana yawan bai sara karanta masa fatiha cikin ruwa ya dinga sha ko ya karanta maka kansa fatiha alal aqallu so buku ka sha ka ana ma son kullun ka dinga karanta maka kanka fatiha guda ku ka dinga sha zaka dinga ji in ka karanta zaka ji wani nishadi da wani karfi a tattare da kai Allah ya samu dace Malam yake cewa fa aralaha ta'thiran ajiba sai nake ganin mamaki tasirin wannan abun mai ban mamaki duk wannan shin lafiya in ya taso magani na guda ba wani paracetamol ba wani amoxicillin ba wani ido ba dukkan su ba da alaka da su yace kawai fatiha nake karantawa kuma fa alala hatta asiran ajiba sai in ga mamaki sai in ga tasirin ta mai ban mamaki fa kuntu asifu zalika liman yashtaki alama yace da haka na kasance ni ma babban likita in mutun ya zo min da rashin lafiya sa da radadin ciyo sai na ce masa je ka karanta fatiha wa kana kathirun minhum yabra'u sari'an kuma yawa daga cikin su suna warkewa da marmaza da gudu suke warkewa kaga sha yanzu biya yanzu ko eh, sai fatiha Allah ya samu dace malace walakin hahuna amrun yanbaghi tafaqqun sai dai anan a ƙarshen wannan jawabi akwai wani al'amari da ya kamata mu hankalta wa huwa shine annal azkara wal ayat annal azkara wal ayat wal adiya allati yustashfa minha يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية أن الأذكار cewa azkar wuridi da ake yi da kuma ayoyi da addu'o'i da ake karantawa wanda ake yustashfa biha da ake yin ake neman waraka da su wa yurqa biha kuma ake yin ruqya da su hiya fi nafsiha nafi'a a cikin karan kansu wayannan ayoyin addu'o'in suna masu amfani kuma shafiya suna masu warkarwa sai dai walakin tastadi qabul al mahall tana da buƙatar a samu karbuwa daga wanda ake wa karatu ashe da za a karanta maka qur'ani in a zuciyarka ba ka yarda ba cewa zaka warke to ba zaka warke ba in an kar duk alarmomin ta wasu taru su karanta maka shi in bakas baka sa a ranka cewa ba za ka warke to ba za ka warke ba shine ake cewa qabulul mahal wanda za a karantar ma za a karanta ma to ya samu karbuwar cewa tabbas wannan waraka ce sannan kuma wa quwwatul himmatil fa'il wa ta'thirihi har yau wanda zai yi karatun shi ma a samu watan karfin himma da kuma tasirin abun ya zamanto akwai ikhlasi a zuciyarsa ba ciwa ciwa bace ake nihi a'a ana nihin Allah subhanahu wataala kuma ana nihin taimako a cikin al'umma to sai a samu a samu biyan bukata a ciki malace fa mata takhallafa ash-shifa'u kana li da'fi ta'thir al-fa'il aw li adami qabul al-munfa'il a duk lokacin da aka karanta al ko kuma aka karanta wata addu'a da manzon Allah ya ce aka karanta za a warke sai kuma warakar tatta'azzara ba a samu biyan buƙatar warakar ba to malace ɗayan biyu ne a duk lokacin da kaga kai karatu wa kanka ko ai ma karatu ko ai ma wani karatu to abun bai yi tasiri ba bai samu biyan bukata ba to ka sa kanka cewa abu guda biyu ne in ma ya kasance li da'fi ta'thiril fa'il ya kasance wanda yake yin ruqyan wanda zai karatun to yana da raunin tasiri a aqida yana da yana da rauni a bangaren aqida an yi abun ba dan Allah ba manufashi ba Allah bace aw adami qabulil munfa'il ko kuma wanda ake wa karatun bai karbi abu a matsayin magani ba ko mun fahimta a duk lokacin da mutum zai karanta alqur'ani da niyyar waraka daga rashin lafiyar da yake fama da ita kuma sai ya ga qur'anin bai warkar da matsalar ba to ɗayan biyu ne malam yake cewa ko ya kasance wanda yake karatun to akwai rauni ta tare da shi domin akwai wanda ko sun yi addu'a Allah baya karba akwai akwai mutanen da ko sun yi addu'a Allah baya karba daga ciki akwai wanda yake cin dukiya haramun duk wanda da cin dukiya haramun yayi addu'a Allah ba zai karba ba Allah ba zai ba zai karba ba ina fatar mun fahimta to dan haka ko kuma shi wanda ake wa karatun ana bara ana karu wani ana sai san akwai masu masu hada biyu sai a zo gun malaman ruqiya ta za a yi karatu kuma da ce har ya kuma ga wasu turare na su bintu sudan an ka masa an tayi wajen wayancan masu aiki wayancan bokaye sai a ce ai magani dan magani hako ne haka suke to magani hako ne ba sai inda za a yi tuntube da shi ba sai a tada magani da wancan wancan mai ruqyan zai ruqya wancan kuma bokan zai kawo nashi sai a takuda to kaga irin wannan ba za a warke ba ko an yi ba za a warke ba sai dai malamin ruqyan ya ta wahala ya sai ya gaji ya bari sai ya gaji ya bari saboda mi shi wanda ake wa karatun bai kudurtawa bai sanya a be da yakinin cewa in aka karanta zai warki shi kuma alqur'ani yana buƙatar ka bai wa Allah confidence ka samu fika da Allah cewa in akai za a dace in akai za a dace Mali yake cewa aulimani in qawiyin ko kuma wani abane dai wanda ya hana wanda yake da mai girman gaske fihi yamna an a fihi dawa wanda ya hana maganin yayi tasiri e, ko shi wancan malamin ko kuma wanda ake ma karatu ko kuma dai akwai wani abu har yau na uku kenan malam ya ƙara abu na uku wanda zai sanyawar karatun ko an yi ba zai tasiri ba kama kunu zalika fil adwiyati wal adwa'i al hissiyya kamar da yake kasancewa a cikin haka take kasancewa a cikin magani irin alhisi irin wannan na confirme ko akwai lokacin da mutum a ce maka eh, mai kibiya yana maganin ciyan kai kuma ga shaciyan kai bai doke ba a ce maka amoxicillin yana maganin mura sai ga shanye plaquette biyar kun baka daina ta ba kaga ai akwai akwai dalili sai akwai matsala a cikin wannan wurin to haka shi ma malike cewa haka tana faruwa ko a addini akwai wannan haka alikitance ma take take kasancewa a haka فإن عد فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء idan aka kisa aka tutura na samun ai tasirin maganin bai maganin bai tasiri ba to da ce kad yakun li'adam al-qabul at-tabi'a tai saboda karbar dabi'a na cikin mutunan bata karbi wannan maganin bane ko rashin lafiyan da ake warkewa wannan maganin bai dace da shi ba ko kun fahimta idan aka samu irin wannan matsalar to tasirin magani bai a sha magani bai yi amfani ba ko ba a Qur'ani ba to ta ce tayi wata kila dabi'ar rayuwar mutunkin bata dace da wannan maganin bane bata da sai a canza sai a sake sabon sai a sake wani magani malace wa qad limani in qawiyyin yamna'u min iqtida'i athrihi take iya kasancewa in saboda wani abu da yake hanawa qawiyyin mai karfi wanda yamna'u min iqtida'ihi min iqtida'i atharihi yake hana bayyanar tasirin maganin watakila akwai wani abu mai karfi wanda yake hana bayyanar tasirin maganin fa inna at-tabi'ata idza akhadhat ad-dawa'a biqabulin tam kana intifa'u al bihi domin ɗabi'a ta dan annabi adam ta rayuwa idan ta magani ya karbi dabi'ar mutum to sai kuma ya warke da iznin Allah subhanahu wataala tayi gurgudan yadda maganin ya karbi ya karbi mutum yanzu wani misali wani zai iya shan fara ya warke ko da fali shi da shi bai taɓa ci fara ba wani shi kuma sai ayi sai ya sha fara kuma bai ta bai dabi'a sabat kai wannan maganin ba sai ta kai da ayi masa allura wani kuma sai ayi allura maganin bai karbe sa ba kuma sai an ta mi sai an tayi sero to kenan dabi'ar ta ya tasirin maganin iya tasirin dabi'ar irin dabi'ar mutum take haka a Qur'anin ma in za a yi mutum karatu ko zai wakarsa karatu ko san mutum yana makarsa karatu wannan shi ne makarsa cikin al'umma so eh mutum yana makarsa karatu mutum da kansa yake makarsa karatu ba ga gashi ba ibnu qayyim cewa u'aliju nafsi u'aliju nike wa kaina da kaina magani nike warkar da kaina da kaina kai ka zauna ka ce kai a'a ana buƙatar ka dinga wa kanka kanka kami karatu domin musamman irin duniyar zamanin yanzu da min shari hasidin idan hasa suka yawaita min shari hasidin idza hasadi azan wani ko sabuwar hula ka tsora a kanka wallahi sai yaji babu dadi a rai hula wannan tabbata ko ita ka tsora sai yaji ba dadi to tana ka canza ka canza mota kuma ka ƙara amarya <laughs> kuma ga ta hikayo umara aka raka Allah ai dai dole a sa maka lezi irin wannan dole ka dinga wa kanka karatu kuma idan ka ji kasala ta yi akwai lokacin da mutum zai ta fama da kasala sai ka rasa menene ka rasa baka jin dadi a jikinka wallahi alama ce ta cewa idanun mutane suna a kanka. daga cikin alamatul ayn alama ta kambu ta idanu shine mutum ya yawaita jin kasala kaji ko da shi kai cikin kisalan da kake ka jin daɗi. to alama ce ta cewa ai uba sun saka gaba akwai bukatar ka tashi kai kanka garkar ko kirki tsakaninka da su kun ba zai sai ka je wajen mai ruqiya ba a'a kai da kanka zaka iya karanta zaka iya karantawa kanka kai addu'a kuma ka warke ba gashi ba annabin Allah ce ba wani rashin lafiya da zai kawo mutun ya kama inda ke masa ciyo kace bismillah urqika min kulli shay'in Allahu Allah yashfika ba fata da ya samu lafiya ba babu shi hadisi ne ingantacce yanzu ai da mun maganin yana tasiri ne da imanin mutanen yanzu ka dibi irin shekarun baya uwayenmu da kakanninmu in mutun ya ji mu in mutun ya ji malam Muhammad ba san ta hiya Fasima ba a ce wata likita a gina zaka ga an nemo wani imbu imbu haka wani bayan garin ko ko ko abin nan eh, eh, kashi ne ko na akuya ko kuma na na saniya shi za a sanya ma jimu jimuwar ko kuma da ikon Allah an wuce hurin haka ne ko ba haka bane an kare an kare in ciyan ciki ne fa kawai masana na da kafa za a kama kawai a mutuka aw an wuce hurin an warke an warke saboda suna da yaqini ne to mu ɗan bana ba ko ba ma da yaqini in ba duk an zo an gwada jini ka baka da yaqini shi yasa kullun to tare su ba ta rawa mutane yaqinin ne babu da zuciya babu da yaqini yaqini shine mutane suka rasa shi kuma ana Allah yana son mutum mai yaqini ka zaman to da confess ka da tika da Allah subhanahu wataala hatta ba da labarin wani bawon Allah da yake gurin ya tafi aikin haji yana roƙon Allah kada Allah ya karbi rayuwarsa bai je aikin haji ba yana zaune kawai sai aka zo da sabon cewa an biya wa akramakallahu aikin haji yayi sujudu shukri ya gode wa Allah subhanahu wataala an shirya yayi kwana da kowa an zo a rikwar za a daga jirgi ake jiran za a daga malan lalaba wanda yake sai rasa babu passport babu visa ba passport babu visa to bagarde ne ya san qur'ani sai ya juya kawai ya zauna yace rabbi inni maghlubun fattasir <laughs> rabbi inni maghlubun fattasir Allah ɗan uba suna so saka baya garan Allah ka kawo agaji <laughs> haka ya zauna malam yana maimaita wannan ayar yana zaune sai aka dade masa ta baya sai mika hannu ya ce mu Allah ya turo ka <laughs> wannan yaqinin kenan mukomin Allah ya tuho ka yaqini kawai shine muka rasa Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu malike cewa fa inna at-tabi'ata idha akhadhat ad-dawa'a biqabulin tam tamin kana intifa'u al-badn bihi bihasbi dhalika al-qabul tabi'at ta annabi adam idan tarka mu magani ta tarki maganin cikakkiyar kamuwa ya dace da da maganin to sai kuma a samu cirewar rashin lafiyar a jikin mutum gurgurdan yadda shi magani ya kama jikin mutum wakazalika qalb malati haka shi ma ta zuciya idza akhadha ruqa wat ta'awidh biqabulin tam kana lirraqi nafsu nafsu nafsu fa'alatun wa himmatun mu'thira athara fi izalati dawa malati haka shi ma zuciya zuciya idan ta kama ruqya idan ta kama karatu da kuma at-ta'awiz Eh, neman tsari ka san kake wasa da ta'awiz irin karanta falaki da nasi eh, in ka tashi da sahi karanta karanta uku da yamma ka karanta uku ikhlas uku ko a'udhu bi kalimati llahi tamma uku to da ikon Allah ko wani shedani aljin ga sai dai ya kalle ka ya huce eh, ba abinda za su yi manzo Allah ya faɗa ba abinda za su yi rike azkar abane mai muhimmanci kware da gaske wata wani sahabi yake zaune a ƙarshe wata itaciya sai kunama ta ta halbis ta cije sa sai aka zo manzon Allah labari sai ce to da ɗayan ku zai ce a'udhu bi kalimatillahi tama min sharri ma khalaqa so uku a wuni ba ƙwarin da zai cutar da shi a duniya ko ko ya ganka sai dai ya barka amma mu yanzu kawai mutum ta ya muke sai ga malam jari ba mu addu'a ga mutum baya azkar kuma waso yake zaman to wani abu a gaba تريد النجاح ولم تسلك مسيلكه ان السفينه لا تجري على اليبس akwai mushairi ke cewa kana son ka ka dace a ce kai ne kun ba kama hanyar zama wane ba yace inna safinata la tajri ala al-yabsi jirgin ruwa baya tafiya saman kwalta ko yana tafiya jirgin ruwa baya tafiya saman kwalta wallahi almusta'an to haka shi ma zuciya idan ta kama abinda ake cewa arruqa karatu ko kuma waton eh, ko kuma tofi wa ta'awiz da kuma eh, eh, neman tsari bi qabulin tam zuciyar ta kama abun ta hanyar da ta kama shi kamu na gaske wa kana lirraqi nasul fa'ala wa himmatun mu'thira kuma wanda zai yi karatu ya kasance shi na da rayuwa wanda take tana da cike da ikhlasi da yaqini da imani da kuma himma karsashi mai tasiri asara fi izalati da mace da ikon Allah zai yi amfani wajen kusa da rashin lafiya da mutum yake yake fama da ita ashe a karkashin wannan sai kai alamatul istifham to me yasa yanzu ake tayin mutane rukai kuma ba a warkewa in dai mutum ya fahimci karatun nan zai iya baiwa kansa amsa haka ne me dalilin ake tayin mutane a ta amsa kudin mutane a ta juga mutane kashi kuma ba su warkewa ya ina mun ba kashin ba ake so a sha qur'ani ake so a karanta hmm shine kawai da mun babu ta'asiri ba a sanya abun ba a cikin zukata to malai yake cewa qara mallan jabir aku sauran kace wa kadhalika ad-du'a fa innahu min aqwal asbab malati haka ita addu'a haka ita addu'a min aqwal asbab tana daga cikin mafi karfin sababi fi daf'il makruh a cikin duk wani abu na mummuna addu'a wani garkuwa ce sababi ne wani cause ne wanda yake da dukkanin wani wani abun ki wa husulul matlub kuma take sanya mutun ya samu abun da yake nema walakin qad yakhtalifu anhu akhiruhu sai dai malace kai wani lokacin fa tasirin abun yake yake sabawa tasirin abun yake sabawa imma li dha'fihi fi nafsihi bi an yakuna da'ala du'a la yuhibbuhu la yuhibbuhu Allah lima fihi min al-udwan aw wa imma li dha'fi al-qalbi wa adami iqbalihi ala Allah malace ko ya kasance an yi addu'ar amma ba ta da kuma warakar ta gagara ko mutum ya ta roƙon Allah Allah ya biya masa wasu bukatu sai ga addu'ar har yanzu dai Allah bai karba ba yasa wani magabaci yake cewa na taba yace na taba shekara 20 ina roƙon Allah abu guda tsawon shekara 20 kullum ban gajiyawa saboda na sa a raina wannan addu'a da nake yi ibada ce ko Allah bai bani abin da nake so ba to a matsayin bautar Allah nake yi yace shekara 20 ina addu'a shekara 20 to mu yanzu da mutun ya fara so yake wai ya fara kasuwanci yau ya fara Allahumma Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban sai ga shago ya cika wa kuma Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima alladhi ya fara ya fara tafsiri ba haka abun yake ba ba haka abun yake ba eh, abun abun bitadarruj kullu shay'in bitadarruj etap par etap ne to ai shi manzo Allah ya baka kai tsaye aka ce kawai ya fara wa'azi ba sai aka ce yayi karatu sannan aka zo marhala ta wa'azi sannan aka ta jihadi ko haka aka ji Allah ya datar da mu yace imma li da'fihi fi nafsihi bi an yakuna du'a la yuhibbuhu Allah ta ayi wata kila addu'a da kake roƙon Allah da ita Allah baya son ta ta ayi addu'a da kake yi Allah baya son ta ya kasance eh akwai wani zalunci a ciki misali mutun ya ya roƙa ma wani halaka mutun ya roƙa ma wani halaka ko kuma a sa zalunci kana son kai babake Allah shi babu sa'a kuma akan kudin mutane kaga wannan Allah ba zai taimake ka akan wannan ba duk abin da yake zaman to na zalunci ne to Allah subhanahu wataala ba zai kama wannan abun ba ko kuma raunin zuciya in zuciyar mutum na da rauni in zuciyar mutum na da na da rauni kaga wannan karfin zuciya abin da ake da bukatar duk mutum ya sifanta da shi musamman ma namiji shi ya sanya mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam eh, kafin ta rasu bayan sun dawo daga ziyarar kabarin mahaifinsa inji wasu malaman tarihi kamar da Muhammad bin Abdul Wahhab ya kai a cikin sirarsa suna saman hanya da ta kwanta tana cikin jiya tana tana fama da rashin lafiya sai ta kama hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karamin yaro tace ya Muhammad kun rajula Muhammad zan namiji wannan karatu ne na mi na zuciya ka zan mi ka zan namiji ai wata ran taba tashi bam ta taba tashi a Madina malam Jabir a garin Madina bam ta tashi sahabbai kowa ne kowa yake ta ta gina ba wanda ya fito dan ajima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo saban doki ko sirdi bayan yace ku je kawai an kare mu kuma Allah kawai an yi deja an yi regulating situation kin an kare kawai an wuce wurin saboda shaja'a tawa ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. to raunin zuciya bane wanda ba a da bukata ka zama to kullun da kansa shi kaka zauna kullun kai da'if kace ai Allah ce wa khuliqal insanu da'ifa ba nan ake ba shi ba ake ni eh wa khuliqal insanu daban kuma ka zama to kaka zama to cikin maza kullu a dinga barin ka baya asa wani ko tafiya fa wannan kawai kullun sai kalakal kalakal kamar mai tsohon ciki eh, ba ku za ki tare da shi ana buƙatar mutum ya zama to da da shaja'a ita kanta addu'a in kana da yaqini a zuciyarka abin yafi yafi tasiri jama'a me yasa kaga mutane suna tahiya libi dan Allah me yasa kaga mutane suna barin mutun ya bar mata ta mutun amarya wata uku amarya wata uku mutun ya bar ta ya bar baban sa ya bar mamman sai ya bar dangin sa ya tahi saboda yana da yakinin yace can za a yi ana Ku kuma da amsa da kanku ana samuwa ina ba a samu ana tafiya ita ma kanta zuciyar in ka san in ba ayyaki da Allah ba to ko ka ruka ba za ka samu ba Allah subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya abin da muka daidai zama to gaskiya Allah ya ba mu ladarsa kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna bai subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa muna addu'a ta alkhairi wa duk mai bukata ta alkhairi Allah ya biya masa bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna akwai dalibai ilimi da dama a wannan hurin suna wasu suna kan mataki na jarabawa muna roƙon Allah subhanahu wataala shiga cikin al'amuran akwai ƴan kasuwa da dama anan Allah subhanahu wataala shiga cikin kasuwancin su wasu ma ba sa da sana'a Allah kai ke barawa Allah ka ba su mai karfi karfi Allah ka ba su mai karfi karfi wani kuma bukatar sa ne ya samu ya angwance ya Allah ka ji tausayin sa Allah ka ji tausayin gabrayen Allah ka aurar da su Allah ka ba su mata na gari da rahmatakal lati wasi'at kullu shay su ma mata su nan suna ta fama da gabranci dan sun fi ku damuwa wallahi matan sun fi mazan damuwa a wannan zamanin dan na sha faɗa cewa da yana da musulunci ya karantar cewa mace ta aurar da kanta to ina jin yanzu malam Muhammad ga zakai goma Allah ya sanya albarka eh, muna ƙara addu'a da wannan wannan masallacin Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka ya ƙara wa dukiyarsa albarka ya tsare zuriya baki daya bi subhanahu wa ta'ala shiga cikin mu akwai dan uwa malam Ismail da muke gabatar da karatuka da shi mai tana fama da jin jiki Allah ya ba ta lafiya Allah ya sanya kafara mu da ke da lafiya kuma Allah ya ba mu ikon aiki da lafiya da ya ba mu Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu da rashin lafiya na zuciya Allah ka kare mu da rashin lafiya na zuciya ka kare mu da rashin lafiya da gangar jiki bi rahmatika allati wasi'at kulli shay'in wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته